çıxarıb yaxşı Amma deyirsən onun qayda deyir hə, ki, müstəhəb vacibdir. Məsələn, hə, qayda deyir ki, məsələn, o dramasını görmüşdülər, biz görməmişik. başa düşdüm. Yəni sən demirsən ki, məsələn, filan əməl vacib deyil, müstəhəb də etməyə bilərəm o mənada. Yox, axı yenə deyirəm, bu qardaşın verdiyi suala oxşuyur. Bu məsələlər insanın imanına bağlıdır. Əgər məsələ, bax misal üçün deyək, niqab məsələsi, qadının üzünü bağlaması. Məsələn, əgər bir qadın, əgər e, bir kişi öz zövcəsi üçün deyirsə ki, mənim zövcəm niqab taxmır. Niyə? Niqab vacib deyil, niqab sünnədir. Baxma ki, bu barədə alimlər ixtilaf edirlər. Bəzi alimlər niqabı vacib görüblər, bəzi alimlər və ya çoxsu niqabı vacib görmürlər, sünnə görürlər. Həmin adama biz deyirik ki, tutaq ki, vacib deyil, sünnədir, əməllə də. Misal üçün. Yəni, məsələn, Şeyx Əlbən Rəhməhullah, yəni, əməl eləmirsənsə, onda demə ki, vacib deyil, sünnə. Əməl eləmirsə, eləmə. Amma bəhanə gətirmə. Məsələn, Şeyx Əlbən Rəhməhullah özü niqabı vacib görmürdü, sünnə görürdü, bütün zövcələri, bütün qızları niqabda idi. Yəni, o, o demək deyir ki, bir şey sünnədirsə, məsələn, bizdə necədir? Birinə deyirsən ki, qardaş, filan əməli et, bəzi qardaşlarda, bu da təbii ki, imanın zəifliyindəndir. Filan əməli et, yəni salih əməli. Deyir ki, qardaş, bu əməl müstəhəbdir. Yaxşı. Sərcüqün deyirsən ki, qardaş, filan əməli etmə, məsələn, siqaret çəkmə. Deyir, qardaş, bu əməl məkruhdur, haram deyil. Yəni, başa düşmürəm. Müstəhəbdir, yəni etmə. Məkruhdur, yəni et. Yəni, ağıl 90 dərəcə çönüb bu artıq iman məsələdir. Bu insanın iman təqvasında problem var. Gedib özünü müalicə eləməlidir adam. Adama deyirsən, filan əməl deyir, müstəhəbdir. Yəni, etmirəm. Müstəhəb də tərk eləmək olar. Deyirsən, bunu etmə. Deyir, məkruhdur. Ona görə edirəm, yəni haram deyil. Bu hansı axıldır? Çox sual vermək deyəndə ki, öyrənmək niyyəti ilə olar. Fəqət xırdaçılıq niyyəti ilə olmaz. Məsələn, tutaq ki, qardaş bilir ki, məsələn, bir Allah kim sual verdi o şampanzad məsələsini? Hə, qardaş verdi. Məsələn, şam... Tutaq ki, belədir, bu bilir ki, belə bir fərz eləyək. Bu bilmir ki, düyü satmaq olar ya olmaz, məsələn. Fərz eləyib, düyü olmasın, başqa iş olsun. Gəlir deyir ki, axı, düyü satmaq, yəni halal da haramdır. Bu sualın yeri var. Niyə? Çünki bu haram və halalı bilir, öyrənmək istəyir. Yəni halaldır və haram. Sən desən halaldır, problem yoxdur, sat. Və ya siqaret və ya araq məsələn. Sən desə olmaz. Həni bir də var, məsələn gəlir deyir ki, axı e, Novruz bayramında məsələn düy satmağın olar ya olmaz. Bu artıq sual yersizdir. Yəni insan özünü salır şeyə, cəncələ. Hə, bu xırdaçılıqdır. Yəni elə suallar verir ki, bu halala harama adiyyəti yoxdur həm də bu vəsvəsəçilikdir. Ona görə e, Allah Subhanahu taala yahudilərə əmr eləmişdi ki, inəy kəsin. Əmrə bax, inəy kəsin. Götür, bir də istədiyin inəy kəs. Nə dedilər? Yaşı nədir? Başladılar sual verməyə. Yəni inəyi kəsməkdə bax, Allah Subhanahu taala sənə deyib inəyi kəs. Sənə yaş deyib, niyə soruşursan? Hə, yaxşı, dedi yaş, Allah Azəbə Cəllə elə yaş dedi ki, ilişib qaldılar. Sonra dedilər, rəngi nədir? Allah Subhanahu elə rəng dedi, sarı rəng, sarı inək. Nadir tapılan şeydir sarı inək. Sənə inəyin rəngi lazımdır, lap yaşını bildin. Allah Subhanahu sənə rəng deməyib ki, götür kəs. Allah Azəbə Cəllə elə bir rəng dedi ki, çaşıb qaldılar. Yəni durmadılar. Dedilər xüsusiyyəti. Allah Subhanahu taala elə şey dedi ki, hətta yer şumlamıyor. Üç dənə vəsflə, hətta ayda gəlir ki, az qaldı ki, əməlləməyəcəklər. Bu xırdaçılıqdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dində xırdaçılıq eləməyin. Və hələkəl mutanəttiun. Həlak oldu dində xırdaçılıq eləyən. Üç dəfə. Həlak oldu dində xırdaçılıq eləyən, həlak oldu dində xırdaçılıq eləyən. İstər ibadətlərdə, istər e, bu həmcə vəsvəsəçilikdir. Məsələn, tutaq ki, e, o Şeyx İbn Bəsə biri gəlib sual verir. Deyir ki, şeyx, yəni müsəlman ölkəsində yaşayırıq. Məsələn, iki dostdur. Bir yerdən ət alırıq. Və biz bilmirik ki, o əti kəsənlər necə kəsiblər. Məsələn, bismillah deyiblər ya yox. Çünki qiblə şərt deyil qurban kəsəndə. Amma bismillah şərtdir. Ki, Allahın adı zikr olunsun. Biz də bilmirik. Bu insan halından bir xəbərik. Neyini yeyik? Həmişə də ondan ət alırıq. Araşdıraq, araşdırmayaq. Şeyxə deyirlər ki, mən araşdırıram daima. Dostum isə araşdırmır, alır. Və şeyx İbn Bəzə sual verəndə ki, bizdən hansımızın əməli sünnəyə daha müvafiqdir? İbn Bəz deyir ki, araşdırmayanın, xırdaçılıq etməyənin. Və dəlil gətirir Ayşən hədisini Buxarda, e, Ayşə anamız deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına Mədinənin kənarlarından e, daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bəzi sahabələr gəldilər, dedilər ki, Mədinənin kənarından bizə ətlər gəlir. Və biz bilmirik nə şəraitdə kəsilib, Allah azza və cəllənin ismi zikr olunub ya olunmuyub. Neyin yeyək? Allah Rasulü buyurdu ki, Bismillah deyib yeyək. Və e, İbn-i Bəz rəhməllah buyurur ki, fikir verirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları gedib araşdırın demədi. Dedi ki, bismillah deyib yiyib. Yəni, fikir versən, din çətinləşdirmir, din asanlaşdırır. Və başqa hədis, İmam Əhməd Musnədində. Məsələn, bəzi qardaşlar gəlir, deyir, oturur mənim süfrəmdə, yemək qoyursan qabağına, deyir ki, qardaş, bu hardan almışsan əti? Abi, mən məzusu deyiləm, e, mən, sən müsəlman qardaşdan, məndən əs soruşursan. Bu sünnə müxalifdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qardaşınızın süfrəsində oturdunuz, fikir hədsə, yediyindən yeyin, içdiyindən için, o barədə ona heç nə sual verməyin. Bu hədislər bilsən nəyə dəlalət edir? Yəni xırdaçılıqdan çəkinin. Əgər mən soruşsam, mən nə edirəm? Xırdaçılıq eləyirəm. Onun təməlinə, kökünə getmək istəyirəm. Amma şəriət sənə bunu əmr edibmi? Əmr etməyib. Sumqayıtda olanda indi orada bəzi fikirli qardaşlardan var. Görün necə razılaşa bilmirlər, qurtdalanırlar. Deyirəm, qardaş, rahat olun. E? Bu Allah Azza və Kəllənin sədəqəsidir sizə. Qəbul edin Allahın sədəqəsini. Bu Allahın rəhmətidir. Allah Azza və Kəllə rəhmətidir ki, din bu cür asandır. Və şəriətdə də bu qaydadır ki, zahirən götürürük, xırdaçılıq, vəsvəsəçilik etmirik, dinimizdə həddə aşmırıq. Necə hədisdə gəlib ki, çətinləşdirməyin, asanlaşdırın. Hədisdə gəlib, çətinləşdirməyin, asanlaşdırın. Və bu Allah Azza və Cəllənin bizə rəhmətidir. Gör Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üslubuna bax o hədisdə. Bismillah deyib yeyin. Bu hədisdə soruşmuyor. Yediyindən yeyin, istiyiniz soruşmuyor. Gör necə rahatdır din. Ki versən, bax bu rahatlıq Allah Azza və Cəllənin rəhmətidir. Və bu dində Allahın bizə sədaqəsidir. Biz Allahın bizə verdiyi bu sədaqəni, bu hədiyyəni qəbul etmək istəmirik. Elə rədd edirik. Elə deyirik ki, yox, hələ başı qapbazda olaq. Hələ çətinlik olsun. Bizə belədir yəni. Rahatlıq istəmirik. Allahın dini rahatdır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətdə bunu göstərir. Ona görə bəzən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyururdu ki, hədisində mən sizə fikir verim. Nəyi qadağan etdim, ondan çəkinin. Haramda mütləq çəkinməlisən. Nəyi əmr etdim, gücünüz çatan qədər edin. Fattaqullaha məstətətum. Gücün çatan qədər Allahdan qorxun. Və bir şey ki, haram etmədim, əmirləmədim, o barədə məndən heç nə soruşmur. Yəni, məni rahat buraxın. Yəni, subhanallah, yəni, haramlar məlum, halallar məlum. Harama əməllə əmr edilənləri yerinə yetir, başqa şey lazım deyil. Amma bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoludur. Buyurur ki, nəyə qadağan elədim, çəkinin. Nəyə əmr elədim, gücünüz çatan qədər edin Nə məsələ barəsində ki, hökm vermədim, əmir və ya qadağan, məni rahat buraxın. Sual verməyin. Niyə? Çünki deyir, çox sual verməyə görə əvvəlki ümmətlər məhv oldu. O da səbəb nə idi? Gəlirdilər bir sahabə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nə haramdır, nə halal. Yəni, haram deyil məsələn bu məsələ. Başlayırdılar sual verməyə, məsələni dərinləşdirməyə, onların sualına görə ayə gəlirdi, ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisi ilə olurdu haram özlərini çatırdılar, salırdılar çətinə. Halbuki halal idi. Yəni nə? Yəni Allah Azza və Cəllə onlara bir rəh rəhmət vermişdi, bir genişlik açmışdı qabaqlarında. Hə? Onlar bu genişliyi qəbul eləmədilər. Allah Azza və Cəllə də əvəzində nə elədi? O yolu darlaşdırdı. Və salam qaldılar dar yolda.